L'anarquia. Pobre de mi. Vaig néixer a la revolta primera, sola i nua, vella i descarada, inquieta, espallafada i rebel, feta a l'esplor de la lluita. Aviat, de les entranyes mateixes, vaig ressuscitar tota la mala baba, escopint la més escatològica blasfèmia. Vaig negar-me sent somesa, apadrinada o dirigida. Vaig apostatar de tot i de tothom, i m'acusaren d'irreverent i em condenaren, però les meves ales foren com un ave fènix, renaixent de totes les cendres. Volant fuent, vaig esquivar totes les fogueres. Travessant planures i oceans, he vist dogals i fuets per tot arreu, reclusions, clams, tortures i laments. He après a la desesperada i he acabat amb ungles i dents una trinxera de somnis, embriagada amb aquella panda no de nois bojos, poetes nàfrags, allà, a la Barcelona del 36. Llavors, vaig mirar a l'esquerra i vaig mirar a la dreta, veient arreu aquells mateixos rostres de sempre, tancats i sorruts, amagats rere llampants uniformes, lustroses togues o jaquets de mudar sempre a punt per aixuclar la sang dels pobres. Inútil sang en nom de la justícia i la dialèctica. Aquestes bones paraules de la gent d'ordre i altres fastigoses quintessències. En el menyspreu, copsit tota la rabió i com una deessa irada, del meu inuig, em vaig fer llancívols venables, que es pategaren mortífers, retunyint com llams i trons contra les trones i poltrones del món. Sóc enemiga del mal govern i no crec en les pàtries. Us estimo a tots i amb el cor afrontaré ruïneses i tiranies. A la revolta, companys, sense recança, per vosaltres moriré i mai no pregaré ni a cap déu ni a cap senyor. En nom vostre, abraço el món i renuncio al cel. Soc l'anarquia. Ramon.